Jean-Pierre Miranda. Ez dakit bebuian ulasalduko dian Pepe la Mirandak oskisetik landa, bena heben ezagutzen dugu. Zik elektoral, ze... Sibiua euh, maite dut, maite zutiet, agarrekin gaiza handik eginen dutugu. Bon, euh, le discours est séduisant, le personnage a des qualités. Badutube qualitatiak, bena statistikak hordia. Les chiffres sont mauvais. Dia la hi urte, ki ginen enpresa sortzailetan, Azkenak, enplegu sortzailetan, Euskal Herriko zenbaki gastuenak baguntian. Beraz, miakulu egileik ez dela heben. C'est les chiffres de la CCI de Bayonne, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de faiseur de miracle en Soule. Hein. Euh, bon, nous, on a tout le temps été contre parce qu'on pense que... Gu, beti kontri izan gia. Euh, Pentsatzen behitu gusede euh, hoi, maskatuik aitzinatzen dela. Zer boskatzeko molde dateke, Eni je horrekesteit demgeran eta eskumitatu eztabaidatzea. Hautetxe hanitz, alde agertu dia, nazionalismo galtu bati zeditu beitie. Benaguk, habo behar dugu, euh, nationaliste, oui. Ils sont venus sur, euh, sur une revendication nationaliste. Après, c'est le jeu politique. Mais nous, euh, il nous en faut plus, oui, pour venir là-dessus.